urteak eta urteak pasatzen dira eta gero eta tren gutiago dira eh, merkantziak eh, garaiatzen eta kamioi gehiago. Deia da eh, jotzen dugu, egin behar da zerbait politikoki, ez da enpresa barnean egingo, gaur egun bada desberdintasun handi bat kamioien eta treinen artean eta desberdintasun hori kendu behar da. Gaur egun uh, tren batek uh, pagarazten du gizarteari ama zazpi euro kilometroka milia tonaren zat. Aldiz uh, kamioi bat gauza berdinaren zat laro gehi eta piko uh, euro pagarazten ditu. Horrek egan nahi du guk pagatzen ditugura Eh, gure imposak etekin bideen eta berrikuntzak, eh, autopistak eta guzi hori, eta trenek haiek pagatzen dute.